23. pitanje. Slušao sam na YouTubeu jedan ders od doktora Zakira Najka, kako govori da ne postoji kuranski ajet niti hadis, da govori da muslimani treba da se nazivaju sunije, selefije i tako dalje. I kaže da svi trebamo se nazivati muslimanima, jer Allah nas naziva tako u Kur'anu, muslimanima, a ne sunijama ili selefijama – Pa ako može to uvaženi šejh da mi objasni, a našao sam i jedan hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud, Ebu Hureyre i Omer ibn Husein, da je čuo Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao svoje kćerci Fatimi, ja sam tvoj najbolji selefija i ovaj hadis je zabilježio Buharija i Muslim Ja ne znam koji je broj hadisa, tako da ga nisam mogao naći u Buhari ili Muslimu. Može li mi šejh reći da li je vjerodostan ovaj hadis? Ako jeste, da li je to dokaz da treba da se nazivamo Selefijama? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis je tačno, ali pogrešno prevedeno, jer je hadis bilađi Buharija i Muslim, Nači u Buhari je zbirka broj a, 6000, ne znam, 300, a u Muslim 2482. Inači vidi, inači u knjiga Rijad Salihin, ali ne znam je li Rijad Salihin od vas nije cijelo prevedeno, razumijeti. Ali inači, na arabijski jezik knjiga Rijad Salihin, inači, na poglavlje čuvajnija tajne napiši, to je poglavlje broj 85. A vi znati da većina hadisa u nas sahih, to je hadis o Bukharija i muslim. Ta je poglavlje broj 85. Znači hadis je vjerovdostan, ali progrešno prevedeno. Hadis je takav je bilo, da je Fatima radijallahu anha uh, rekla, da je poslanika sa salam rekao, da je Džibril prije kao ponavlja Kur'an sa poslanika svaki godine jednom, jednom, a ovo godina dva puta ponavlja sa poslanik sa selam. Šta nek rekao sa selam, a ja ni vidim kao ja će živit više, razumije. Pa kao, ako doći moj ađal ili kraj moj živit, tako bliže sa iša, ti ćeš biti prva koji će doći i zameniti. Znači, prva koji će umriti. To je za Fatima radijalana. Fatima radijalana. A vidi kako sad prevedeno. Ja sviš na arabijski jezik. ونعم السلف أنا لك السلف ني سلفيا السلف riječ ljudi koji koji prije tebi, nisu koji prije koji u prošlost. Pa, ta, pa ja će biti, ja sam divan prošlost, ja sam prema tebi, razumijeti. Jer ja ću umrit, a ti ćeš doći iza meni, razumijeti. A nastavak hadisa, koliko njoj bio teško, pa je rekao njoj nešto tajno, hoće biti zadovoljna da budiš a, kao a, najbolji žena na, na, na, ili, ili glavni za sve žena mu'min, mu'minka, razumijeti? Sajidat nisa ila alamin. Uči biti zadovoljna kad budiš ti najbolji ili glavni za sve žena od, od mu'minka, razumijeti? Pa prema tome riječ ovdje salaf u hadis ne vezano za grupa salafija koji kaže da smo salafija ili da smo sunija, što je znam, mada da znate reči, reči salaf kada je došla. salaf je ni bila u doba ashab. Jer i ni bio tada neke razmoraženje, sve su bili na pravi put. Ali kada je došla frakcija novotarija, e, pa počeo riječ ahlu sunnati al džama'a. I počeo riječ najspravniji prethodni, razumjeti e, ljudi. To je salaf. A ima učinjaci koji kaže riječi salaf do, do godina 500 hijđarskih godina. Pa to je ne riječi kao sramota, to je riječi kao ponos, radiš, kao ja slijedim najspravni uh, e, prithodni ljudi od, od ashaba i tabeina i tebi tabeina, razumijete? Pa, ali boli da kažem, mi smo svi muslimana. Riječ ta, koji stojimo svi iza ta riječ, mi smo muslimana. A to je nama čast. I to je nama ne muslimani kad vidu nas da smo na jedan riječ, jedan naziv da smo muslimana, to će biti njima strašno. Ja to je jedna ekipa, jedna, ispod jedna riječi mi smo muslimana. I tako je rekao Ibrahim, ali sam, ho sam nekomu muslimin. Ibrahim, sam nudi nas muslimana. Ali ne znači to riječ ružna. Dobar riječ, nema, nema smetnja oko toga. Allah najbrži.